Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo. É o menor MR. Olha aonde nós chegou. Valeu a pena esperar manter apenas sonho. Hoje podemos desfrutar. A favela puxa o bonde, é só menor disposição. Crescido vem da lama, maloqueiro, sangue bom. Ele encantou a quebrada com o seu talento raro. E foi se destacando, guerreiro, mente blindado. Virou o comentário na banca dos vagabundos. E até ela se emociona ao me ver desbravando o mundo. desejar. Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar. Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou. Obrigado, minha coroa, eu te amo. Olha aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Ontem era apenas sonho hoje podemos desfrutar. O dinheiro eu não me corrompi, faço grana com a voz. Eles podem errar, quem não pode errar é não. Passei por cima de ninguém pra obter o meu sucesso. Forte abraço, parceiro, nós é o certo pelo certo. Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou. Obrigado, minha coroa, eu te amo. Oh. ela esperar. Pantera apenas sonho. Hoje podemos desfrutar. Olha aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Ontem era apenas sonho desfrutar. <laughs> Muita fé em Deus, MC Menor MR, conexão com MC DD. Tamo junto, RD. Forte abraço. É nóis, MR. Uh! Pega esse.